Erdia baino gehiagok erantzun du migrantean problematikaz, solidarite migran etorkinekin kolektiboak bidali zuen galdezketari. Hiru hautes behutietako alderdi guzietako autagairi zuzendua izan da, alderdi batzuek ez dute batere erantzun, entzuten dugu Alek Kadi, Simadeko presidenta. Euh, le FN ne l'a pas fait, le, le LR et l'UDI ne l'ont pas fait non plus. Le, les républicains ont accusé réception, eux, mais n'ont pas eu le temps de répondre. Les autres, silence total. izan euh, zabone absan. Elburua zen, refusiatu eta migranteen egoeraz zein ikuspegi duten jakitea, izan kultura anistasunaz, giza eskubideetaz, refusiatuen babes eskubideaz, migranteen lan egiteko eskubideaz, edo haien integratzeaz gizartean, refusiatuen egoera hobetzeko lege behien alde oteziren ere galde gindie kolektiboak, amaia fontan kolektiboko kidea. Guk ez dugu onartzen, batzuek ez erantzutea, adibes eskuineko taldeek, eureko gafan Front National, Errepublika eta UDI ez dute erantzun, eta beste batzuek ezetz raita galdera batzueri, bereziki, justu adibidez delenkan solidar oieri edo eh, adin txikiko migranteen aldeko egiazko politika bat eramaiteko lege bat sustatzea. Ala ere positiboki erantzun duten alderdiak izan dira, lutu vrier, komunistak, EH bai edo alderdi sozialisteko bi hautagaiek osoki baikorki erantzun dute galdera guzieri.